Lavdat e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vllezër besimtarë, në takimin e kaluar kemi përfunduar alhamdulillah komentin e surës Al-Ma'arij. Dhe kemi thënë se sura Al-Ma'arij ka përmbledh në veten e saj disa probleme që me to njeriu ballafaqohet, por edhe ka ofru zgjidhje për ato probleme. Dhe në përmbledhje të problemeve mund të themi se mbetet vazhdimisht njeriu problemi kryesor, vetja e tij, e cila nëse nuk pastrohet dhe nuk ndriçohet me udhëzimet e shpalljes, mbetet i degraduar. Andaj sure Ma'arij ka ardhur që të flet për mënyrën si njeriu degradohet dhe mënyrën si njeriu ngritet dhe gradohet. Dhe kemi thënë se ajo që e ngrit njeriun është ajo që ka të bëjë me të brendshmen e tij. besimin në Allahun tebareke ve teala, lidhjen me Allahun xhalla xhelaluhu e të tjera nga ato që kemi përmendur. Pas surës Al-Ma'arij vjen surja Nuh. Surja e cila emërtohet me emrin e një pejgamberi të njohur, madje është i dërguari i parë i Allahut tebareke ve teala në tokë. Pasi Ademi alayhis salam është baba i njerëzimit dhe është njeri i parë në tokë, kaluan disa shekuj, kaluan kohëra të caktuara dhe njerëzit devijuan nga mësimet e babës së tyre, Ademit alayhis salam. U përhap idhutaria, shirku, mosbesimi në mes të njerëzve dhe Allahu xhelle ve ala e dërgoi Nuhin alayhis salam që njerëzve t'ua kumton mësimet e Allahut, t'ua rikujton qëllimin e ardhjes në dunja e kështu me radhë. Andaj Nuhi a.s. është nga pejgamberët e njohur, madje është nga ata më të veçuarit, ulul azm, që janë të përzgjedhurit të Allahut tebareke ve teala në mesin e pejgamberëve tjerë. Kjo sure të nderuar vllezër dhe motra, Nuk është shumë e gjatë, por pa dyshim se është shumë, shumë përmbajtësore. Nëse bëjmë një lidhje mes surës El Me'arij, që e kemi përfunduar dhe surës Nuh, atëherë mund të themi se nëse ka filluar procesi i ngritjes së besimtarit në surën Me'arij, ky proces tash vazhdon fuqishëm në surën Nuh. Allahu xhel-le ue ala në këtë sure flet se me çka ngritesh, me çka përmendesh, me çka bëhesh i vlefshëm dhe me vlerë. E për këtë ka sill shembull Nuhin alayhi salam. Surja Nuh të nderuar vëllezër është një sure që nga veçoritë e saj është se fillimisht e ka emrin e një pejgamberi Pastaj nga veçoritë e kësaj sure është se në këtë sure nuk ka asnjë temë tjetër, asnjë çështje tjetër, nuk përmendet askush përveç Nuhit alayhis salam. Edhe pse është një çështje interesante se Rrëfimi për Nuhin alayhis salam është përmendur në sure të tjera, është në surën Hud, për shembull në surën Araf. Ka sure që flasin për Nuhi alayhis salam është përmendur në sure të tjera. Madje në sure të tjera janë përmend detaje shumë më tepër se në surën Nuh. Mirëpo surja Nuh të nderuar vëllezër, nuk ka përmbledh ngjarjen e Nuhit alayhi salam. Domethënë për me dit ngjarjen e rrëfimin e Nuhit alayhi salam nuk mund të mjaftosh me surën Nuh. Dhe kjo është e pazakont. Për shembull, nëse don ti me u njoftu me Jusufin alayhi salam, a të mjafton surja Jusuf. Mjafton. Ngase aty Allahu ka përmend këtë rrëfim për Jusufin alayhi salam. Nëse do me dit rrëfimin e Merjemës, alejha selam, a të mjafton surja Merjem? Mjafton esenca është përmend, surja Merjem, e kështu me radhë. Mirëpo, surja Nuh, ka përmbledh rrëfimin për Nuhin alejhi selam, nuk ka asnjë rrëfim tjetër, mirëpo, Jo ngjarjet dhe zhvillimet nga jeta e Nuhit alayhis salam me popullin e tij në detaje, por disa dijetarë kanë formuluar shumë bukur se surja Nuh është një raport mbi punën e Nuhit alejhi selam nëntëqind e pesëdhjetë vjeçare. Nuhi alejhi selam ka mbet, ka qëndru tek populli i tij 950 vjet. A po e tash tu 950 vjet duhet të bo raport çka ka bo Nuhi alejhi selam. Si e ka fillu misionin e tij? Si e ka zhvillu misionin e tij? Sa të kanë qenë, domethënë, kërkesët e Nuhit alejhi selam drejtuar popullit të tij, dhe si ka përfundu ky rrëfim, raport. është një lloj raporti. E kur flasim për raport, atëherë kjo surja na shërben të nderuar vëllezër për përpilimin edhe të raportit tonë për jetën tonë që do të na lexohet ditën e gjykimit. Prandaj secili prej neve në bazë të jetës që e bën, në bazë të angazhimeve të tij, e lëvizjeve të tij e kështu me radhë, realisht në fund bëhet një raport për të. Detajet po përmenden, nuk hiqet asnjë, po është një raport. E çka do të përmendet në atë raport? Dhe si është raporti jonë me raportin e Nuhit alejhi selam? Surja Nuh është surja e Mekës. Ka zbrit në Mekë dhe e kem të njohur, domethënë se çka nënkupton me kon sure e Mekës, ku fokusi është në çështjet e besimit, në arrogancën e kundërshtarëve, në ditën e gjykimit, e kështu me radhë. Andaj, kjo sure sjell Këto tema, por krahas raportit për Nuhin alejhi selam, sjell edhe lajme për kontributin e Nuhit alejhi selam në të mirën e njerëzimit. Ngase kjo fjala lajme, informata është fjalë që përdoret tek njerëzit në baza të përditshme. A i ngove lajmet, a more një informatë çka ka ndodhë, e kështu me radhë, na informohemi në baza ditore, na ngojmë lajme vazhdimisht, Mirëpo, në ato lajme ka gjithçka. Flitet për ngjarje, konflikte, zhvillime, të ardhme, kështu me radhë, por flitet dhe për njerëz të caktuar në ato lajme. Për kontribut, për arritje, e kështu me radhë. Por ja që fatkeqësisht në këto lajme, që gjithë dëgjojmë shpesh lajme, Edhe lajme të historisë që i mësojmë, edhe të lajme të përditshmërisë që i dëgjojmë, nuk dëgjojmë për kontributin e pejgamberëve të Allahut azze ve xhel. Nuk dëgjojmë për kontributin e njerëzve të mëdhaj që në emër të Allahut, në emër të besimit, kanë kontribu për njerëzimin. Prandaj, Duke pa këtë mangësi të madhe që e kemi në këto oferta informative që i dëgjojmë vazhdimisht, ne e kemi të domosdoshme që të jemi të kujdesshëm për burimin e informimit, të lajmit, ngase të nderuar vëllezër, nëse nuk marrim lajme nga fjala e Allahut azze ve xhel, Ne mundemi që të lejthitemi, mundemi që për shambull me menu që çka ka bo filoni, çka bojnë këta, çka kanë bo ata është realisht kontributi ma i madh që i është bërë njerëzimit. Ndërsa shika Nuhin alejhi selam, ti në suren Nuh merr lajme, 950 vite, Nuhi alejhi selam, do të mësojmë se çfarë angazhimi, çfarë sakrifice, Çfarë refuzimi ka bërë populli i tij, tejet arrogant, nënçmues, banal. Dhe kjo nuk e ka zbrapsë në asnjë moment Nuhin alejhi selam nga shërbimi, nga angazhimi, nga kontributi. Andaj është lajm i madh Nuhi alejhi selam se qysh ky njeri është munu me i pështu njerëzit nga e keqja, nga devijimi dhe nga dënimi i Allahut tebareke ue teala. Kështu që surja Nuh të vëllezër është sure që pa dyshim, pa dyshim na jep shumë lajme të rëndësishme, por edhe shumë njohuri të domosdoshme. E përmenda që kjo sure flet për një dërguar të Allahut, i cili ka pas një mision. Ne këtu i kemi dy gjëra kryesore. Një njeri që kishte një gradë, kjo gradë ishte i dërguar i Allahut. Dhe ky njeri me këtë gradë kishte një, kishte një mision. Andaj surja Nuh na mëson për misionin që duhet ta kemi në jetën tonë. Apo na mëson pastaj surja Nuh edhe cili është ky mision. Na mëson surja Nuh si duhet ta ndërtojmë këtë mision, si duhet ta realizojmë këtë mision. Pengesa që shfaqen në rrugën e realizimit të këtij misioni dhe qëllimit tonë e tjera e tjera. Prandaj me Një fjalë përmbledhëse, Surja Nuh është surja e jetës, ta mëson jetën, të mëson qysh jetohet. Surja Nuh të mëson për çka jetohet. Surja Nuh të mëson për çka sakrifikohet, për çka duhet m'u lodh njeri, për çka ia vlen. Kjo sure të mëson vlerësimin e begative. Prandaj është sure e madhe. Sure e madhe. Edhe pse thashë në domethon aspektin e, e, e, e, e formulimit nuk është sure e gjatë. Është nga suret mesatare. Po menoj në raport me suret e xhuzit Amme, se në raport me suren Bekare sure e shkurt, normal, apëton. Allahu tha, Ne e dërguam Nuhun të populli i tij. Dhe posa e dërguam i tham, paralajmëroje, tërhiqja vërejtjen popullit tënd, para se t'i vijë një dënim i dhimbshëm. Këtë ajet të nderuar duhet m'u nalë për me marrë disa dobi e për të vazhduar tutje me ajetet e tjera që shpresojmë sonte me i trajtu së bashku, inshallah. Allahu xhel-le ve ala thot, inna erselna nuhen. Nëse ju bën përshtypje sakrifica e Nuhit a.s. kontributi i tij, jeta e tij, Na e kemi dërguar. Prandaj çdo begati, çdo mirësi, çdo hajr që i vjen njerëzve është prej Allahut azze ve xhel. Shikoni 950 vjet ka thirr të nderuar, 950 vjet. Po të kish thirr edhe 9500 vjet, i bjen inna erselna nuhan. Na e kemi dërguar. Njeriu nganjëherë, për shembull, fillon një punë dhe në fillim domethënë e punës derisa të forcohet e të merr veten e vet dhe kështu me radhë, thotë Allahu na nimoft, shpresojmë tek Allahu i madhëruar, n'fillim përmendet Zoti, xhel-le xhelaluhu. Po pas ndoshta një kohe të caktuar, të mos thom nëntë javë, nëntë muaj kështu me radhë, Nuk harrohet Allahu kurrë. Sado që zgjatet puna, sado që zgjatet angazhimi, kontributi, suksesi, gjithmonë duhet me ditë piknisin, pikënisjen, kush je kon? E kush të ka bu Allahu xhel-le xhelaluhu? Ngase të nderuar shpeshherë, mes pikës së nisjes dhe pikës së suksesit është një distancë. Apo është një distancë. E që njeriu sa ma tepër largohet nga pika e nisjes dhe afrohet tek pika e suksesit dhe arritjes dhe ngritjes, sa ma tepër largohet nga kjo pikë, realisht fillon me e pa vetën ma shumë e me harru Allahun ma tepër. Kjo është e zakonshme tek njerëzit, përveç ata që Allahu i ka begatu dhe i ka udhëzu, na shohim kështu, na shohim kështu që njeri në fillim ma pak e përmen vetën, ngase e sheh kush është, E sheh sa i dobët është, e sheh sa i pak kompletuar është, sa i varfër është. Por me kalimin e kohës, duke, duke e shtu pasurin, duke rrit namin, duke u shtu suksesi, duke shtu dije, fillon me e bind vetën se, Allahu na ka nimu, po edhe une ka pak po di, edhe une ka pak po muj, e kështu me radhë. Fillon me pa vetën. Një i varfër i dobët që s'ka kurrë gjë n'dorë apo. Thotë Ibn Kajimi rahimehullah, Allahu xhelle xhelaluhu e bën njeriun e bën njeriun që ta zotnon begatinë deri në atë masë që njeriu mendon se ai është zoti i begatisë. E kush ia dha? Prandaj është rrezik që njeriu të ndërlozor ta ta harron varfrinë që e ka për varfrinë që e ka karshi Zotit tij. Ti a i njëjti, për Allahun xhelle ue ala, i njëjti je. Nëse një njeri për shembull fillon shkollën fillore, dhe në shkollën fillore i fillon me mësu shkronjat, apo, Kjo është pika e nisjes tij, shkronjat. është shumë i dobët, shumë injorant, shumë i padijshëm. Dhe udhëtimi i tij jetës e bën njerin ma të dijshëm n'dunja. Domethënë akademik i, i pashoq, arritje maksimale, intelektuale. Nga pika e parë e te pika e fundit në raport me njerëzit ka ndryshu, ngase nga nxënësi është bërë koleg, nga kolegu është bërë profesor, nga profesori, po në raport me njerëzit ndryshon, sa ma tepër ngritesh, realisht i ndrron pozicionet në raport me njerëzit. Mirëpo në raport me Allahun xhelle ue ala, a ndrron pozicioni, A mund të jesh për shembull, masi që je bo dikush në pasuri e në dije kështu me radh, tash ndoshta ma pak të kesh nevojë për Allahun, se kur ke pas nevojë kur e ke mësu alfabetin. Realiteti është se jo, ti je gjithmonë një rob i varfër, krejt dunjanë me ta dhon te Allahu je fukara. Por njeriu mashtrohet, njeriu habitet. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu kur e ka zbritur këtë ajetin sures Hadid, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah." A nuk ka ardh koha që besimtarët tashmë veç nga shpallja, nga ajetet, nga mësimet, nga udhëzimet që t'zbuten zemrat, që përulen para Allahut azze ue xhel ma tepër me khushu. Pastaj Allahu çka tha, mos u bëni si ata që ishin para jush, fa tala alehim ul emet, fa kasat kulubuhum, ngase e zgatën shumë këtë punë, për, don, distanca e, e, e mësimeve, kohëzgjatja e teorisë, me zbatimin praktik i bëri që, të kemë përshtypje që, s'kemë nevojna për to. Këtu Allahu përmend misionin e Nuhin alayhis salam dhe përmend detyrën që Allah jep Nuhit alayhis salam. Është interesant të nderuar vllazër se e përmendëm në surën Nuh, në surën Nuh. Apo është raporti 950 vjeçar. Apo në surën Nuh. Tërë ky raport, krejt ky raport me këto detajet e tij, këto 950 vjet kanë qenë reagim ndaj fjalës endhir kaumeke. Që i bie se Allahu xhalla xhelaluhu e thotë një fjalë, robi bën 10 punë. Kjo është zbatimi i duhur, edukata e robit, ndërsa në kohëra do mund të largimin nga Allahu xhele ve ala, Allahu një fjalë robit, e robi dhjetë Allahut me arsye për mosmundësi t'zbatimit, apo A e kupton dallimin? Allahu thotë, mos e bë këtë. Ai bën raport, ai bën raport, pse nuk po e bën çato. Allahu xhele i thotë, zbatoje këtë urdhën, ai bën raport, pse nuk e zbaton këtë urdhën. Te Nuhi kemi një urdhën, dhe kemi një raport të gjatë të detajizuar, qysh në përpikni e ka zbatu urdhnin e Allahut azze ve xhel. Andaj është sure e edukimit, qysh me eduku njerin? Kjo në raport me Allahun fillimisht, po në raport me njerëz me mësuesin. Ti do me mësu dikan, një fjalë nis, ai dhjetë t'i kallzon ty apo. Ka dal me të kallzu çik. Mirë po më kallzon ti po, edhe un po di ka pak. Njeri kur mëson të nderuar vllazër, kur ndëgjon nga njerëzit e dijshëm e të mençur. Esenca është dëgjimi. Pastaj vjen pytja, e pastaj vazhdojmë edhe me fazat tjera. E në raport me Allahun xhele xhelaluhu, esenca cila është dhe baza cila është, semi'na, dëgjuam, dëgjuam, kjo është esenca. Nëse dush me kallëzu diçka, me rrëfy diçka, me bo raport për diçka, bëje raportin për zbatimin, për punën, por jo për kontestimin e refuzimin. Kështu që të nderuar me pas kujdes, ka njerëz që ma shumë kanë çka me raportu për mosdëgjueshmëri, se për dëgjueshmëri. Ma shumë kanë çka me raportu për arsyetime, për moszbatim, sesa për kërkesa, për nënshtrim. Andaj Allahu xhel-le xhelaluhu tha en endhir kaumeke. Kaq. Shiko ajeti tutje vazhdon. Nuhi ta shaka bunu ja lisa. Dhe gjithashtu te kjo fjalë endhir, du të m'u ndal pak. Se çka është indhar? Indhar është kur dikush është në rrezik dhe ti e alarmon. Alarmit i thonë indhar arabisht. Indhar i thonë vrejtjes. Kur dikush për shembull bën keq, ti i lëshon një indhar, i lëshon një vrejtje. Apo, thosh edhe një herë. Merr fund. Kjo është indhar. Mirë. Të nderuar. A ka qen misioni i pejgamberëve veç vrejtje a ka pasë përgzim? Cila ka qenë? Misioni i pejgamberëve ka pas edhe edhe përgzim. Beshiren ve nedhira. Pejgamberi alejhi selam Muhamedi alejhi selam përgzues dhe alarmues. Kujdes ma, apo mirë. gjendja e popullit Nuhit alejhi selam, kokëfortësia e tyre nuk ka lënë hapësirë për përgëzim shumë aftë. Ma shumë është dashtë m'u fokusu mos vet halli për juve çka jeni tu bo aftë. Prandaj të nderuar vëllezër Kjo çështja e përgëzimit, edhe çështja e qortimit, kjo çështja e inkurajimit edhe e kërcënimit, është çështje që duhet balansuar me udhëzimet e fesë, jo me kërkesat e tregut. Qysh janë kërkesat e tregut? Tregu po e lyp, për shembull, që sa herë po na përgëzon, ma shumë po shikohesh. Sa herë po fol diçka kështu, njerëzit po kanë qef. E tash na e përshtatim, domethënë, fjalimin tonë edhe ligjërimin tonë, mbi bazën e kërkesave të tregut. Nuhi alejhi selam nuk i është përgjigj tregut. Ngase s'e ka dërgu tregu, po e ka dërgu Allahu xhel-le xhelaluhu. Në, në, në, ka situata kur e kërkuar është që më tepër të ketë alarm, më tepër. Të nderuar, nëse për shembull, nëse, Edhe njetë lajmërun e ke pa bon alarmet, sirenat dhezen ato. Që njerëzit të reagojnë në përputhje me rrezikun. Përputhje, e me rrezikun. Situata është rrezik. Apo, dhe shteti merr vendim me i ndezë sirenat ato. Cili është ai i meçëm që i thotë, a kupton, nalni pak sirenat, e qitni pak komedi, se pak keshëm e pak sirenat, se na tranut me këto sirenat. Kush e thotë këtë punë kështu, a kupton? Ato komeditë i kqyrim tani, ama njëherë duhet sirenat, a kupton. Se s'ka vakt me keshë, nuk ka vakt me përgzu, nuk ka vakt me thonë që Futuni në strehimore, kapni pushkë, dilni luftoni. Për shembull, me paralajmëru, a mundet me thonë që veç dilni se na kena me fitu kismet, gjithqysh, po dilni jo. Jo, jo. Njeri i meçëm nuk bën kështu me qefa, për, po të kap një shpresojmë, nëse rrimë, nëse bojmë, po. Ama në këtë situatë kritike të fatkeqësive, pa dyshim se fokusimi në alarm, fokusimi në Në paralajmërim për rrezikun, është ai që duhet me kon ma i theksum. Por ka situata kur nuk ka rrezik të madh, ose është pak më larg rreziku, duhet pak në mënyrë më të relaksuar me e trajtu ngase njerëz mund me i shti në panik të panevojshëm. Ajo mund të vjen, po larg. Prandaj çështja e kërcënimit dhe çështja e e e, e përgëzimit nuk është mbi bazën e tregut. Asnjë ekspert nuk bën kështu. Tash nuk e di populli qysh kupton. A me a me sirenë e kupton a me me dal për shembull me me ë muzikë nëpër qytet edhe me kallzu njerëzve që jena tu shku n'luftë ato. S'e ban njeri kështu. Ata ekspertë e dinë qysh bëhet kjo puna. Edhe këtu vëllezër, nuk mund me na kallzu njerëz që s'e kuptojnë qysh përcaktohet rreziku fetarisht, kur jena në rrezik, apo edhe t'na mësojnë që folni pak edhe për to, folni për to, këto s'e përcakton eksperti i huj, po e përcakton feja, en endhir kaumeke, Na duhet në bazë të udhëzimeve të fesë, në bazë të balansimeve sheriatike, apo të përdorim kërcnimin, apo të përdorim përgëzimin, edhe ekuilibrin mes të dyjave ta majmë me udhëzimet e shpalljes, jo me kërkesë të tregut. Kjo shumë është me rëndësi me kuptu. Andaj këtu nuk e zënë konë, en endhir, një milet i tillë, i cili, sikurse do ta mësojmë, fut gishtat nën kryte, thotë gjithçka ty, Thuj që kjo punë s'osht hajgare. E çka me i thonë, nga çka me i alarmu? Çfarë rreziku i pret? En endhir kaumeke, kabli en je'tijehum adhabun elim. Lajmëroje, që të marrin masat e duhura të mbrojtjes, t'i përgjigjen alarmit si duhet, para se me ardhë dënimi i dhimshëm. Para se me ardhë dënimi i dhimshëm. Të nderuar vëllezër, ky ajet gjithashtu prej dobive që mund t'i marrim se u ndalëm disa fjali e kuptum ajetin, nga disa dobi që mund t'i marrim është gjithashtu edhe se njeriu në jetën e tij duhet me ditë, duhet me ditë pozitën që e ka, rolin që e ka. Andaj Allahu tha, inna erselna, na Nuhin e kena bo resul, kjo ka qenë roli i tij. E, cili është roli yt? En endhir kaumeke, roli yt karshi popullit tënd, karshi venit tënd, cili është roli yt? Çka bon ti për ata njerëz? Dhe gjithashtu të nderuar vëllezër, e, nga dobitë e këtij ajeti të parë, jemi te ajeti i parë, është se me u gradu me gradën e pejgamberit, a është begati, apo është fatkeqësi. Është begati e madhe. Allahu me të përzgjedh me t'bo pejgamber. Është begati e madhe. E këtu tek ajeti i parë, Allahu na mëson se krahas që duhesh me pasë rol, me pasë mision, edhe ky mision me qenë ai që t'i kalon intereset e tu, për me u bo produktiv i dobishëm për njerëzit. Na mëson gjithashtu se çdo begati që Allahu ta jep duhesh me përdor për t'i bërë mirë dikujt apo. A është pejgamberllëku begati? Ka përgjegjësi. Çka ke bo me këtë begati? Ta ka jep Allahu dijen, sa kanë mësu prej teje? Ta ka jep Allahu autoritetin, sa njerëz ju ke nimu. Ta ka jep Allahu pasurinë, sa njerëz ia kanë pa hajrin pasurisë tonde. Kur ta bëjsh raportin vjetor të pasurisë, ke pa njerëz bëjnë raport, hyrje dalje, apo? Me ditë, sa ka pas hyrje, sa ka pas dalje, sa kon fitimi, kapitali, kështu me radhë. Dhe zakonisht, Zakonisht, raportet vjetore, bilancet vjetore të njerëzve në aspektin material, ekonomik, ndërlidhen me interesin e tyne. A bën bilanc njeri, kaq kom fitu unë, po, po nga ky fitim i jemi, sa kanë fitu tjerët, atë e matim, Çka është ana Nuh? Nuhi t'mëson me jetu për, për t'mëson me jetu, thash. Jo me jetu për veti. Po me jetu, do m'th për Allahun xhel-le xhelaluhu, duke i bo mirë tjerëve, ofër. Këtë vit e ke marr këtë gradë akademike. Këtë vit e ke kry një vit shkollor. Me këtë dije të shtuar për një vjet. Sa njerëz kanë përfitu? Kush ka mësu prej teje? Ça ka ndodh me ty? Për një vjet bëne bilansin, i ke ngu 50 derse, kushtimisht, nga këto 50 derse, zeqatin e derseve e ke dhonë, ka ne ke mësu, e ti një shumë me konë, a me veç me grumbullu, me grumbullu, me grumbullu, apo, e tani raporti kur bohet, çka do me thonë? Melaqet janë tu e bo raportin, të mos harroni, Ama nuk ka mirë me na e lexu, ditën e gjykimit, unë qeta kam bo për ty na, jo. Unë në e kam edhe një raport, unë e kam edhe edhe unë e kam temni, kam nejtë gati, unë e fatë raportit tem. Kurse njeriut ju bo raport, secili ban përveç ka raport, raport vjetor ka, jem punu dikun, t'na lypin raportin vjetor, bilansi vjetor, e ti e ki raportin ton për punët e tua. Begati që më ka begatu Allahu, këtë vjet jam i begatuar, me këtë, me këtë, me këtë. Në rregull, nga këto begati që Allahu më ka begatu, tash, çka ka dalë pi kësaj? Sa ka dalë falënderim ndaj Allahut? Sa ka dalë përmirësim në adhurim tek Allahu Xhelle ue Ala? Sa ibadet i kom shtu? Sa njerin e kom gëzu? Sa i kom pajtu? Sa i kom afru? Sa? Bilans. Ani thash kjo sure e raportit, bilansit. Ama jo që bën bilans, kaq kom pas hyrje, kaq dalje. Ky fitimi, domethënë vjet i mirë u konë ky, për mu, po. Ama u konë vjet i mirë për kojshinë tanë, për prindin tanë, për vllaun tanë, a u konë vjet i mirë. Ndodh që nganjëherë, mund të jetë viti ma i mirë për dikon, apo në kuptim të vlerave numerike, por viti ma i keq për të afërmit e tij, a kupton. Mos veç dit me mat. Për shembull, paralajmërimet dhe alarmimet e ekspertëve për ndonjë rrezik që e rrezikon jetën, çka bojmë na? Gjithçka jemi të gatshëm me bo. Me lonë shpinë, jo me e shit, jo me e shit, me lonë. Për shembull, ne na kemi nevojë që kjo është ajo që kemi përmend. Na kemi kështu me krahasime, që me e thy gafletin, me thy hutinë. Se për njeri flen, me lan hutinë apo. Të ndodhë nëse për shembull, nëse për shembull 5 minuta e ki, a kupton. 5 minuta e ki me dal pi shpisë me pshtu a kupton. A i merr anëtarët e familjes e del pi shpisë, a e hap internetin e bën një shpallje e shet shpinë tani del n'atë. Ça bën tjetër? S'ki vakt vallah, po çfarë shume, as bën, as bën, as bën ofertë. Ik! Shpia bohet, jeta duhet me konë. Do na dim, na dim se të caktuar, kur diçka rrezikohet, dina me sakrifiku diçka a kupton. Por të njëjtën nuk po e bojmë gjithmonë kur po bie fjala për shembull, apo me lëshu një vend me pështu fenë. Me pështu fenë se bon me ta rrezikojn fenë atë. Për shembull, a po e rujna fenë si jetën? Na mëson Nuhi alejhisselam. Andaj të nderuar, nuk ka rrezik ma të madh për njerin, s'ka. Allahu po ja jep, shikoni kjo dobi e madhe. Allahu po ja jep një mision. Dhe Nuhi alejhi selam e din se e din se koha e tij për ta realizu kërkesën e Allahut është e kufizume. Edhe me kon 950 vjet e ka një kufi. Nëntëqind e pesëdhjetë vjet, apo? Edhe nuk tha, e pra masi e mora sot, sot shkoj që shkoj tash, që u bë tre sahati, nesër kismet ja nisim prej shtatë sabahut. Jo, ka lë menjëherë. S'ka vakt. Ai ka njerëz për shembull që marrin detyra, marrin obligime, apo? A mos u bën të vonë, kismet mas një jave e bëjmë inshallah, çka po ngutesh. S'ka vakt. Do punë që sot duhet me bë, nuk bën nesër. Andaj, kur ka vdek, kur ka qenë duke vdek, Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, e po ja dorëzon emanetin Omerit. Çka i tha? Çka i tha Omerit? Ebu Bekri po e këshillon Omerin, radiallahu anhuma. Tha, dije se Allahu xhel-le xhelaluhu, të kërkon për do punë ditën, s'ti pranon natën. Edhe të kërkon Allahu për do punë natën, s'ti pranon ditën. Andaj koha është me rëndësi. Sot njerëzit këtë elementin kohë e kanë hjek prej sistemit. Me rëndësi e kam kry. Po e ke kry po mas dy vite ma ke kry. Po ma ke kry tek mas dy ditë. Është dashur me kry sot. Mos e njeh sukses punën në qoftë se ke shpërfill kohën. Koha është me rëndësi. Koha është me rëndësi. Ndaj dikush për shembull, thotë elhamdullah. Elhamdullah, sot mësua me lexu Kur'an. Elhamdullah, e që sa falesh që 10 vjet. Çka je tu kallzu ti. Çka je tu kallzu ti atë. Ndaj të nderuar, elementi kohë shumë me rëndësi. Do punë duhen me u kry me kohë. Ai për shembull paramendo, paramendo për shembull me ardh dikush me thonë se e ka kry, mashallah, për shambull, fakultetin, po va, alhamdulillah, një njëzet vjet i ka met, po, kryesorja e ka kry, apo, çfarë, çfarë, çfarë suksesi ky, njëzet vjet fakultet, apo, a kena punime, ka dhetë pesëmdhetë vjet, po kalojnë nëpër mastera tjera, po se me rëndësi, apo, me rëndësi, ta qitë, pesëmdhetë vjet, një, një, një punim diplome, apo, pse, pse realisht, te koha s'ka vlerë, Te na koha nuk ka vlerë ato. Po, edhe njerëzit për shembull, s'ka rëndësi kur e ka kry, kur e ka bo. Me rëndësi e ka bo ni fjalë. Po. E shohim dhe punë tjera, apo. Ja nis një rrugë apo të shkon 15 vjet. Tani n'fund dhe vjen krenohet e na e kemi kry. Çka ka kryu apo? Për 25 vjet a? Ai elementi ka shumë rëndësi kur me lavdu apo? Jo me lavdu gjithmonë. Po. E tha Allahu, çu thirri, kale ja kaum, meniherë, ai s'ka mu, s'kemi kohë, kur kemi bo pun, do pun kur kemi kry, do çështje kur kemi realizu, kur, ai s'ka kohë, në njeri kanali ju bësë këtjani, një ka vonë, në nëse, dje qështu thojsha në ders, unë kam pak llaf me ty këto, me u debatu me ty, debat tash me, a njeri diskuton me njerëz të nivelit, me njerëz qi kanë, Kapacitet intelektual ama me gjithë kënd s'ki vakt. Tha nale dillin që ta është për ulen niherë vëlla. Ama dilli se unë me u ul, s'mundem. Tash a njerëz bojnë të zhukën ka dy sahat për të nga dhërë. Ha, a, a, a din që kohë për po shkon apo? Po ne dhe, s'kem të nejtë? Jo, s'kem të nejtë, ta. Prandaj të nëzër, duhet me kuptu kohën e kemi sajtë. S'kemi kohë, kena shumë punë me bo. Ama një që s'ka çka me bo, Normal që Hasan el Basri Rahimehullah ka hi në xhami, e ka falë namazin, e u dalë me punë të veta, derse, mësin me, me bo. U kthy me falë apet namazin, ata ishin qysh. Në qatë debat njëjtin, njëjtin debat, do debate qësi, për shambull, a ke pri me Covid-i, a s'ke, qësi debate kan pasë ata po. Tani, tha Hasan Basriu Rahimehullah, me mujt, me ble vakt, shpine kisha shitë, kisha ble vakt qëtyne, s'pi vynë. Vëllaj, ka njerëz nuk i duhet ma shumë se dy orë me, me komplet ditë, s'i vyn ma shumë atij, me fjetë me hongër, ç'i duhet ma shumë? A ka njerëz që i duhet 50 orë me kon dita, s'i del 24 sahat ato. Qështu njerëz ka trifar, ato? E qillë jetë? Kale ja kaum, menjëherë u çu, kale ja kaum, menjëherë. Hec, kry punë, zbata. Edhe shiko sa bukur filloi, ja kaum. Nuk u ba me arrogancë. O jo. Prej sotit unë jam pejgamberi juj? Ja, kështu s'e tha, a po. Ja, shiko sa bukur, ja kaum, me modesti. Mori gradën më të naltë mundshme. Mi pejgamber s'ka. A ka kush mi pejgamber? Ja, jo, s'ka. Grada e pejgamberit është grada më naltë. S'ka pejgamber, grada më naltë, nuk ka. Apo. Ama kur edhe Allahu xhel-le ue ala e bën mësues e bën udhëheqës me me me, me dekret prej Zotit. Nuk tha çu burrë saba. Po mu Zoti më ka thon, këtu unë jam sot juve me ja. Ba. Jo, kështu s'bën njeri, njeri, njeri që i vlerëson begatit s'bën kështu. Ba. Ja kaum, populli jem. Ju të mitë jeni, unë jam prej juve, ne një jem. Po që Zoti ka dashtë, unë me... Qështu po bëtë, Ma me arrogancë, me epërsi, me mendjemadhësi, apo, e me, e, e me forma tjera, domethënë të, të, të, nënçmimit e përbuzjes, ja nuk mundësh. Nuk mundësh as shpëton, askërkun s'mundësh me bërë. Andaj duhet njeri me pas mënyra, metoda, t'duhura. Kështu që Nuhi alejhi selam na mëson edhe mënyrën, edhe metodën. Dhe tha, inni lekum nedhirun mubin. Unë prej sa jam, nedhirun mubin. Nedhir, en endhir kaumeke. Allahu tha, ti alarmoj, tha, unë jam alarmuesi. Nuk dha emën tjetër. Prandaj të nderuar vëllezër, në esencë, duhet të emërtohemi me emra që Allahu na i dha. A ka emën ma mirë se Allahu që ta ka dhonë? Emni që Allahu ta ka dhonë, musliman, mu'min, besimtar, këto janë emnat tona, pra. Kjo është esenca e emërtimeve, pra. Ngase këto emërtime na bashkojnë. Emërtime tjera munden me shkaktu pastaj edhe përçarje, ndarje. Po, përdoren emërtime tjera në situata normal, situata të qartësimit, situata të pozicionimit të domosdoshëm, po kështu, por jo me kon ai emërtim esencial. Unë jam musliman, nuk thot unë jam i këtij xhamati i kësaj partie. Unë jam musliman, i nënshtrum Allahut azze ve xhel. Kjo është esenca. Na duhet me promovu emrin musliman shumë. E pastaj me kallzu kush është muslimani? E nëse pastaj jemi të detyruar për emërtime tjera, identifikuese si për shembull Ehli Sunne wal Jamaa, shumë emën i bukur. E përdor pse pa problem. Por jo me kon esenca e emërtimeve ato që Allahu s'i ka përmend. Nga veçoritë e misionit është edhe nga veçoritë e suksesit është qartësia. Nuhi alejhi selam e kishte qartë shumë. Qartë e kishte shumë. Domethënë e kishte të qartë të nderuar vëllezër, nëse Allahu xhel-le ve ala tha, për Nuhin alejhi selam, un jam për ju një paralajmërues, një alarmues i qartë. Kjo i qartë ka disa kuptime. Domethënë i qartë E kam parasysh kush jeni. E di unë kush jeni. Unë s'jom ra prej hane këtu. E di. E di traditën e juv, e di zakonin. E di çka hani, çka pini, e di çka bani, e di. Prandaj të nderuar vëllezër, njeriu në mesin ku vepron, në mesin ku ka aktivitet, duhet me njoft njerëz. Me njoft mentalitetin, me njoft realitetin, me njoft. Gjithashtu e qartë, me di çka po kërkon. Me pas të qartë çfarë probleme ka njerëzit. Nuhu alejhi selam e kishte të qartë. Do të, do, do të bini në këtë qartësi në vijim, kur filloi me i thirr, e kuptoni, qartë e ka kuptu Nuhu alejhi selam çfarë probleme ka pas populli i tij. Prandaj, shpeshherë ndodh që ndoshta e, e, me pas, me pas mungesë të, mungesë të e, e, komunikimit të duhur, të kuptimit, mes njerëzit pse, Pse komunikojnë, diskutojnë nga pikëpamjet e ndryshme për problemet. Prandaj të nderuar vllezër, na duhet me i njoft problemet. E ku i njohim problemet? Kollaj, sonte në shtatë e gjysë kqyri lajmet, të kallëzojnë problemet, ti i merr vesh. A o qeto? Ose hajt s'i kqyre ato sot gjysën tetë kqyri ato. Jo valla. Problemet e popullit, problemet e njerëzve nuk përcillen në lajme. Jo. Problemet e njerëzve ku njihen, ku e din çka kanë problem njerëzit? Çka ki problem ti? A e din ti problemet e tua? Si? Apo është... I di problemet e mia, i përmend një tri a katër, kur t'i kqyrsh ato, gjysa s'janë probleme hiç, e një dy janë probleme po jo aq të mdhaja, andaj të nderuar vllezër, na kemi nevojë me njoft, fikhun, kuptim i drejtë, fikhun e identifikimit të problemeve sipas standardeve hyjnore. Po. Për shembull të nderuar vllezër. Pa keqkuptime se çështjet janë qarta, e qarta është. E, varfnia, a është problem? Gjendja ekonomike, a është problem? Po, a është problem i madh? A është problem? Mirëpo. A është problem ma i madh se sa për shembull ë mosfalja e namazit? Mati. A është problem ma i madh se shirku? A është problem ma i madh se zinaja? Pejgamberi alejhi selam i ka përmend, ixhtenibu seb'al mubikat, largohuni nga shtatë probleme shkatrruse, probleme, kriza, i ka përmend kush janë ato shtatë. Andaj të nderuar vllezër, ne kem, a na e bojmë problem, sikurse e kam cek në raste të të të caktuara, Na qeta kena me bo problem, çka bojmë dimrit kur na nalin rrymën, apër. E ka problem. Që për që ka bënë? Po, i qëmi i sen një mund një bapë, pse e, e problematizon një sen cili, e mund me konë, mund me konë sprovë, të lëtë, po ki probleme tjera ma të mëdhaja që mirresh me to, lodh kryt për to. Andaj ne kena problem me i njoh problemet. Si nuk i njohim problemet, nuk i njohim as, as zgjidhjet nuk i njohim, s'i njohim zgjidhjet, Andaj Nuhi alejhi selam tha e kom shumë të qartë çfarë probleme keni. Edhe e kom shumë të qartë rrugën e daljes nga problemet. Edhe e kom shumë të qartë çka ju duhet juve, çka, qartësia. Edhe na të në si musliman, sa ma të aftë që jemi, me i njoh problemet tona dhe të poplit tonë, apo ma lehtë e kuptojmë fenë tonë edhe ma të afërt dhe ma të kapshëm bëhemi. Sa ma tepër na prezentojmë probleme që s'i duhen kujt ato probleme, veç shtojnë telashe, apo? Na i bindim njerëzit se realisht s'jem tu rrnu me ta, as dim që kanë telashe ata. Çka, për shembull, kur, kur muslimanët diskutojnë mes vete, çfarë debate kanë? Edhe tani çfarë mërzie e çfarë reagimi ti thosh ti thosh kushedi çka ka ndodhur. E diskutim i zakon normal për diçka që edhe mos me dit kurrë në jetë tonë ato. Edhe kurrë për to mos me fol shkon n'xhenet. A o problem qikjo? Jo vallah. Një punë e cila, maje rregull, një punë e cila, Një çështje e caktuar e cila kurrë në jetë tonë kurgjë për to mos me ditë. Kurrë në jetë tonë për to kurgjë mos me fol. Nuk të pengon me shku në xhenet. A është problem mungesa e saj? Një punë e cila një punë e cila, një çështje e cila sado që ti e minimizon e injoron është rrugë për në xhenem, ai thotë e vogël, E qikjo njësia matëse? Andaj tha, i qartë, unë e kom qartë, e di qartë, unë e di që unë e mi keni avta. I di problemet e juve. E pastaj tha, eni'budullaha wa taquhu wa ati'un. Krejt islami, krejt shpalljet e Allahut në qit ajetin e më. Në ajetin e tretë në suren Nuh. Allahu xhelaluhu tha eni'budullaha wa taquhu wa ati'un 3 Adhurone vetëm Allahun Ruajuni nga dënimi i Allahut edhe bindjuni mësimeve të mia. Ngase vetëm duke ju bind mësimeve të mia, Allahun e adhuroni edhe ruheni nga dënimi i Allahut xhel-le xhelaluhu. Dikush thotë po mirë. Pse është dasht na përmend adhurimin? Edhe për shembull, na përmend pasimin e pejgamberit alejhi selam, Nuhit në këtë rast. Pse është dasht? Ngase ka njerëz që adhurojnë pa pasim. Po, adhurojnë pa pasim. Adhuron, edhe e menon që bën një bën një çirë caktuar, veprim caktuar, ibadet, ibadet. Para do ditë e dëgjojsha njërin, fatkeqësisht prej, jo në vendin tonë, larg, në botën arabe, dojke me i bindë pranishmit, për një veprim caktum që nuk ashtë risi, a kupton. E thonte, edhe me më thonë pejgamberi, s'ban, e kisha bo, nga dashnia që e kam, a kupton. Parameno, a kupton. Edhe ai me më thonë, s'ban me bo qët punë. Unë e kisha bo, se e kisha kuptu që ai nga modestia, po më thotë mos e bo, po ku që të pime e, unë e kisha bo. A kupton? E këti du në në gjithë etiun, gjithë ti du në në gjithë edhe ka një etiun. Adhuroni Allahun duke e pasu pejgamberin, a kupton. E pse vettekuhu, adhuroni Allahun edhe keni frikë Allahun, po ai që Allahun adhuron ka frikë, Po veç mund me e adhuru Allahun, po s'e ka frikë Allahun e bën për njerëz, s'ka ikhlas, s'ka sinqeritet. Andaj devotshmëria ta mëson sinqeritetin, edhe pasimi ta mëson orientimin e qëllimin e veprimin, e qështu kompletohet adhurimi, a kupton. Ngase këto janë shtyllat e pranimit të adhurimit, apo. Sinceriteti dhe pasimi i shpalljes së Allahut tebareke ve teala. Kështu që Nuhi a.s. për me i nxjerrë njerëz nga probleme, çfarëdo probleme që kanë njerëzit, i nxori në lidhje me Allahun xhele ve ala. Të nderuar vëllezër, Të nderuar vëllezër, të gjitha problemet në dunja që shfaqen, të gjitha problemet në dunja që njerëz me to ballafaqohen, nuk po thom sprova, sprovë ka gjithkush, ama që sprova me iu bo problem e pengesë n'jetë, kjo është fazë tjetër, apo? Të gjitha problemet që njeri n'jetë i ka, kriza që me to ballafaqohet, që realisht ia rëndojnë jetën, ia vështirësojnë, ia njollosin, e pengojnë nga jeta e mirë, e pengojnë nga lumturia, të gjitha këto probleme, gjitha këto kriza, realisht, janë të shkaktuara si pasojë e shkëputjes nga Allahu xhele ve ala. Kështu që, të gjitha zgjidhjet, të gjitha problemet largohen, të gjitha krizat menagjohen, kur kthehesh kah Allahu azze ve xhel. Dikush thotë, E kriza krejt. E kush don detaje, mund ta bëjmë tani në rast tjetër. Ama kjo rregull, lidhja me Allahun xhel-le xhelaluhu të mëdhë. T'i jep krejt shpjegimet. Ai që është për Allah, për Allahun i lidhur atë. Allah çka tha? Wa man ya'tasim billahi faqad Hudije ila siratin mustakim. Kush kapet për Allahun, është udhëzuar në rrugën e duhur. Domethënë, sa ma i kapët për Allahun, din çka me bo. Se din çka me bo, s'je i hutum. Po, ki udhëzim, ti din çka ke me bo. E din që kjo është normal me ndodhë, e din që kjo që është, i din këto sene. Prandaj njeriu, Duhet me u kap për Allahun xhel-le ve ala. Andaj të nderuar vëllezër, roli jonë është m'i, m'i mësu njerëzit me u kap për Allahun, jo me u kap për neve. Ose me u kap për idetë tona, mendimet tona, jo, jo, jo. Për Allahun xhel-le ve ala, për litarin e Allahut xhel-le ve ala. Që Allahu ka thonë, o me nja, va'tesimu bi hablil-lahi xhemian, kapuni për litarin e Allahut të gjithë. Litari i Allahut cili është, litari i Allahut është shpallja e Allahut xhel-le ve ala. Kjo është ajo që duhet me bo njeriu. Me u kap për, për këtë litar, lidhje me Allahun tebareke ve teala. Prandaj të nderuar vëllezër. Këto janë çështje të madhore në jetë. Adhurimi i Allahut, frika dhe kujdesi nga dënimi i Allahut, pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto janë objektiva madhore në jetë. E filloi misionin dhe i mësoi njerëzit se kanë mision. Të gjithë kanë mision në jetë, gjeneral. Ky mision i ka bazat e veta, edhe i ka mjetet. Fatkeqësia ma e madhe në jetë është të nderuar vëllezër, që njeriu me i shndërru mjetet në qëllime, e qëllimet me i harru cilat kanë qenë ato. Nuk ka ma gazep, nuk ka ma gazep. Për shembull, një njeri të nderuar vëllezër e ka një punë të rëndësishme me kry, po them kushtimisht në Shkup. Kushtimisht për po mund. Edhe për këtë i duhet mjeti se, që mjet kerri jepë. Edhe Kur hyp në kerr, thot ku huni sa më rëndë. S'ka rëndësi, me rëndësi që në kerr hypon apo. Apo edhe të ndërrin kerr. S'lëviz as nuk e lëviz kerrin, se nuk din ku me lëviz apo. Ama i kënaqur në far që hyjnë kerr apo. Këti një qej thot Allah i lëmë. A i duke shmë dhëndë, e çka je tu bo n'kerr ti, prej në sabah tu nejt në kerr, apo. Çka jam tu bo, po kënaqna, tu nejt në kerr. Çka thu njërë, thëmë? Kur merr kuptim kerri? Kur të ulesh a kur të lëviz? E kur din ku po shkon? Qaty merr kuptim. Nëse kerri ma i mirë me ta pru 2025-s, hala s'u prodhu ty me ta pru, apo? Ama ti s'din me ta ku me shku. Veç qaty në oborr e man, edhe sabah aksham herë aty, e kënaqesh që u ule. Qa dhvina kerr është? S'ka kuptim, s'ka vlerë. E tjera tjera nga shembujt, tjera tjera nga shembujt. Mirëpo, a ka kry ndonjë punë me të? Jo, apo. Jo, apo. Kështu që bazat duhet me ditë, bazë është adhurimi ndaj Allahut azze ue xhel. Bazë e misionit tonë është të ruhemi nga dënimi i Allahut. Bazë është pasimi rrugës së Muhammedit, salallahu alejhi ue selem. Tjerat mjete, me rëndësi, krejt janë me rëndësi. Po mbeten mjete, mbeten mjete, mbeten mjete. Prandaj vëllezër, shiko sa bukur gjithë i kuptojmë këtë dunja afër, edhe tani na vjen me kesh me do punë, sene, po kur pi kthejmë në ahiret tani s'po keshim, se po shohim që, domethonë, qysh a gjendja jonë apo. Pastaj Nuhi alejhi selam tha, Ja bëri kërkesën, keni frikë Allahun. Ua bëri kërkesën, ndjekni rrugën time, pasoni mësimet e mija ngase kështu shpëtoni. Kjo ishte kërkesë. Apo. Mirë, nëse, ata tash pytja, mirë, nëse na, krejt çka kemi i lojmë anash, tash, po e fillojmë një jetë të re, simbas mësimeve tua, nuk a lehtë kjo, është e kushtueshme, Do na nuk e vlerësojmë faljen, për qata edhe kam thonë ma moti, për shkak se nuk e vlerësojmë faljen, nuk e dimë edhe peshën e gjynahit apo. Për ata, a s'e bën një gjynah, pa din që së të bëhë kja s'ta falë. Po s'ma falë, po ma falë me. A din që kjo? E, a din me kon po flet ti Allah. Kush e vlerëson qysh duhet, për shembull, faljen e mëkateve? Çka kishe bërë me t'i falë Allahu mëkatet? Si e vlerësojmë shpërblimin e Allahut azze ue xhel-le. E matim tani me reagimin tonë praktik. Shikoni vëllezër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë rëndësie i ka dhon namazit me xhamat, në veçanti sabat dhe jacisë. Në veçanti sabat dhe jacisë. Edhe e ka ditë se Allahu ja ka shpallë, se kena me pas krizë të vlerësimit, nuk kena me e vlerësu qysh duhet. Andaj ka ardhë me ekstra shtesë, inkurajime dhe oferta që mos gaboni, mos gaboni me zbeh vlerësimin, Andaj ka thonë me ditë që çfarë sevapi ka vini edhe zhag vini apo. Me ditë që apo. Nëse vjen puna me ardh zhag. Se për dikon vjen puna me ardh zhag ki arsye. Fale te shpija, ki sevapin inshalla, si m'u falë në xhami, ngase para se me ardh puna m'u falë zhag, ti je falë në xhami. Domethon, nuk po thot hajde zhag, jo apo. S'pe lypi ti hajde zhag. Po po thot me ditë, me ditë apo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy rekatët e sabat, dy rekatët e sabat, hajrun mine dunja ve ma fiha, janë ma t'dobishme, ma të hajrit për ty, se krejt dunjaja çka ka në të avdhëm. Qysh e vlerësojmë ne dhejnë? Edhe kur e falim qysh e vlerësojmë, edhe kur s'e falim, qysh ndjehemi keq a? Po me të bëjmë një test, apo. një test. Për shembull, me thon dikush kah dy sati. Qysh ardhën në sabah, se Allah çou bo, çou bo, o ardhë një prej Amerike, një pasanik milioner, apo, kon e ka gjetë, ka i qind euro e ka dhënë n'xhep, apo, qysh një është pasha Allah, së pa, edhe dashtë ta me dalë, apo, Andaj Nuhi alejhi selam na mëson vlerësimin, jagfir lekum min dhunubikum, krejt me i lon, që Allahu me ja falë gjynat, ja vlen, se është fort punë e madhe, fare nuk ka më të mirë, se domethënë shpërblim, arritje më të madhe, se me t'i falë Allahu gjynat nuk ka. Ngase përtej kësaj tani, veç mirë ka. Apo, mbi faljen çka ka? Veç mirë! Nën falje çka ka? Veç, sprovë, keq, normal apo. Prandaj, tha, jagfir lekum min dhunubikum. Edhe prapë ju kujtoj ato që thamë, ma jetë, ve juehhirkum ila exhelin musemma, Kjo ofertë që po ju jap kështu e ka një afat. Sot këtë punë kaq të madhe mund ta arrini. Largo pak këtu, bane pak këtu, dil pak vak këtu. T'i fal Allahu gjynat. Dikur ka me kon shumë shtrejt. Sikurse tha Surja Mearixh, shumë shtrejt ti me lyp me dhon babën e nonën e grunë, veç me ta falë Allahu gjynah po s'të falen më. Çdo begati është prej Allahut. Çdo begati sjell përgjegjësi në produktivitet edhe në bamirësi që e cekëm. Na duhet me pas mision dhe krejt çka kemi duhet me shërby te misioni i cili ka shtyllat e veta, të adhurimit, pasimit, nënshtrimit, e kështu me radhë. Gjithashtu të nderuar vëllezër, duhet me pas kujdes që t'i kemi të qarta qëllimet e ta dimë se çka janë mjetet dhe si ta komandon qëllimi mjetin e, e jo ta mposht mjeti qëllimin apo ta përjashton nga jeta jonë. Modelin jetë. Nuhi alejhi selam është modeli jonë. Ngase na çmisioni kena si Nuhi alejhi selam, sa zgat misioni na nuk e dimë, qe ky misioni, dikujt i zgat misioni nëntë, nëntë minuta, apo hin n'mision, del, shkon n'xhenet, qaq, e kryen dikujt nëntë ditë, dikujt nëntë vjet, dikujt nëntëdhjetë e nëntë vjet, që të jetë, apo. Me rëndësi është me konë n'mision, me pasë model duhet. Ky është modeli i suksesit, Nuhi alejhi selam, ky është modeli i suksesit. Andaj, kur përmenden të suksesshmit, duhet me u përmend pejgamberët, Kur përmenden kontribuesit e njerëzimit, bamirësit, pejgamberët janë të parët, këta janë të parët, tani të tjerët vijnë tutje ato. Edhe gjithashtu të nderuar vëllezër ajo që duhet ta kuptojmë se ky mision e ka një afat. Allahu na mundësoftë që të pregaditemi, të pregaditemi për daljen nga misioni, para se të nxirremi prej tij eh. Edhe lusim Allahun xhelle ve ala që Allahu të na vetëdijëson për këto kuptime të rëndësishme, që na e organizojnë jetën dhe e bëjnë me kuptim këtë jetë, me aktivitet dhe produktivitet, ku presim pastaj të marrim shpërblimet e Allahut xhelle ve ala ditën e takimit me të. Ky është fillimi i surës Nuh. E vazhdojmë tutje pastaj shikojmë se Nuhi alejhi selam tash mas asaj oferte, cila ishte përgjigja e popullit dhe reagimi dhe çfarë bëri Nuhi alejhi selam në vijim, do të vazhdojmë me lejen e Allahut të madhëruar në javën e ardhshme. Dhe t'ju informoj që zakoni jonë ka qenë që ligjëratat të vazhdojmë mas jacis, domethënë, kur ndërron koha, por meqë akshami ka ardh shumë herët, javën e ardhshme, vazhdojmë mas jacis. Në javën e ardhshme dersi fillon pas namazit të jacis, pa prit llogaritjen domethënë dimërore të, të kohës. Apë. Pak ma heret, por për shkak të besoj dobisë të përgjithshme, inshallah, se ka ardh akshami shumë, shumë heret. Apë. Besoj që e keni, domethënë, t'përshtatshme, edhe është shumë shkurt, një javë, dy javë, pastaj normalizohet me kthimin e orës, inshallah.